twee 200 zangers en sangeresse gehad. Hulle perde was 736, hulle muile, 245, hulle kamele, 435, esels, 6720. En van die familie hoefde het, toe hulle by die huis van die Heere kom wat in Jerusalem is, vrijwillig gegeef vir die huis van God om dit weer op te rug op sy plek. Na al vermoe het hulle bijgedra tot die fonds van die werk, in goud 61.000 draagmes, en in zilver 5.000 minus en 100 priesterrokke. So het dan die priesters en die leviete en van die volk en die sangers en die poortwachters en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon, en die hele Israël in hulle stede.